guy rich and uh pretty spectacular god what is that there that's oh, all what, what the hell is that Ostia! Geitxe espazioan zitik eta Madelen planetatik pasa. Uztaiaren hogeita batetik hogeita bostera, txoz Ekintza mundialak! Uztaiak hogeita bat, txupinaztoko saio berezia zuzenean zintzilik irratiaren eskutik. Uztaiak hogeita bi, da, biak kanpesinaren eskutik, taierra goizean zehar. Uztaiak hogeita iru, larun bata. Goizeko zazpitan, bola erraldoiaren entzierroa gaztelutxotik. Arratxaldeko bostetan, aurrentzako tailer interaktiboa atzapartxo taldearekin. Gaueko bederatzitan, kuadrilen egunaren baitan, playback lehiaketa. Uztaiako gaita igandea, goizeko zazpitan, bolarraldoiaren entzierroa. Eguerdian, patata tortilla veganoaren tailerra. Uztaiako gaita astelena, goizean patata tortilla lehiaketa. Arratxaldian, arresirik gabeko taldearen eskutik tailerrak eta jolasak aurrentzat. Eta ondoren, maita zera ere antzeslana, amaika buelta konpainiaren eskutik. Pasazitez txosna unetik, zure zai gaude. Zintzilik irratia. Horeretako gaztea da. Askekintza. Arresirik gabeko lurraldea. Ernai. Gazle bertzaleak. Eta indiorrok.